50 languages. 69 69ต้องการ อยาก necessitar voler ดิฉันต้องการเตียง jo necessito un llit ดิฉันอยากนอน ยอบุยดูร์มีที่นี่มีเตียงไหมยาอุลีตะกีดิฉันต้องการโคมไฟยอน e ซ e s s i t o un llum ดิฉันอยากอ่านหนังสือยอบุยยาจีที่นี่มีโคมไฟไหมเยาอุลโยมะกี้ ดิฉันต้องการโทรศัพท์ Necessito un telèfon. ดิฉันอยากโทรศัพท์ Vull trucar. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม Hi ha un telèfon aquí? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Necessito una càmera. ดิฉันอยากถ่ายรูป บุยเฟฟอตุสที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมออุณกล้องมาอักีดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ necesito un ordinador ดิฉันอยากส่งอีเมล voy a enviar un correo e l e c t r ó n i ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม y a un ordinador aquí ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Necessito un bolígraf ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Vull escriure alguna cosa ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Hi ha un full de paper i un bolígraf?